منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفه لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك إمام مسلم رواية لها rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishidan huzayfatul yamani o'zlari haqidagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bergan savollari va u kishining javobi haqida bizga rivoyat qilib beryaptilar huzayfatul yamani hammamizga ma'lumki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan bu kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sirlari deb laqamlashardi bu kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir sirlarni bayon qilardilarki u kishidagi qobiliyat birovga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sirlarini hech fosh qilmasdilar sirni fosh qilmaslikka hech kuch ketmaydi birodarlar sirini fosh qilmaslikka shu indamay aytmay qo'ysa bo'ladi shu o'zi lekin bu quvvat aytilishga sodda bo'lishligiga qaramasdan eng katta quvvatlardan hisoblanadi o'ziz bir hayotingizda bir o'zingizga bir savol qiling biror bir sirni hayotingizda xususan birovni sirini bekitib o'tib ketganmisiz deb savol qilsangiz albatta yo'q deb javob berasiz Mabodo bekitgan bo'lsangiz, o'zingizni xalq o'rtasida sharmanda qiladigan siringizni bekitgansiz. Birovni bir sirini bekitib keta olmagan biror kishi. Magar Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlagan kishilargina shunday sifatga ega bo'ladi. Zohirda buni hech bunga katta quvvat sarf bo'lmaydi. Sirni aytmaslikka shu kuch sarf qilmasangiz, tep qo'ysangiz, kuchingizni sarf qilib aytiladigan narsa shu kuchni sarf qilib qo'ysangiz shu sir qolaveradi bovujud shunday bo'lishligiga qaramasdan u tarixda bunaqa kishilar kam bo'ladi yamoniyga alloh subhanahu va taolo mana bu xususiyatni bergan hatto rivoyat qilinadiki yamoniy Madinada nechta munofiqlar bor, bularni ham sonini bilardilar. Lekin islom dini ularning zohiridan qabul qilib, qalblarini Allohga topshirish edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zohirlarni qabul qilib, botillarini Allohga topshirganlar. Huzayfatul Yahmoniyga lekin munofiqlarni bayon qilib qo'yganlar degan rivoyatlar bor. Hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Huzayfat ibn Yamonning Madinada bo'lib turib, biror bir janozaga bormasalar, bilar ekanlarki, bu munofiqning janozasi bo'lishi mumkin deb bormas ekanlar. Bu kishida yana bir xususiyat doim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'zlari rivoyat qilayotganlarki, odamlar yaxshilikdan so'rashardilar. Men bo'lsam doim yomonlikdan so'rardim. yomon bu narsani yomonlik yomonlik yomonlikni so'rardim shu yomonlik meni topib qolmasin deb shu yomonlikni qilib qo'ymay deb shu doim yomonlikdan so'rardim suol qildim deydilar yo rasululloh biz johiliyatda yashab o'tdik va yomonlik bilan hayotimiz bo'ldi Alloh subhanahu va taolo bizlarga shu yaxshilikni olib keldi. Ya'ni islomni olib keldi. Siz bilan islom keldi. Endi bu yaxshilik keldi bizga. Biz yomonlik dedik, yaxshilik keldi. Shu yaxshilikdan keyin yana yomonlik bormi deb so'radi. Aytlarki, ha dedi. Demak, islomdan keyin siz olib kelgan islomdan keyin yana yomonlik vujudga keladimi desam ha dedilar so'radimki shu yomonlikdan keyin endi yomonlik yaxshilik kelib yomonlik kelgandan keyin bu yomonlikdan keyin yana yaxshilik keladimi dedim keladi ozgina bunda bir tasob bilan birga keladi dedi Ya'ni yaxshilik kiradimi? Va fihi dakhon. Bunda bir fasod, ixtilofot, shunday dahan aslida tutun. Ya'ni tutuni bilan bo'ladi yaxshilik. Va buni fasodi tutuni nima deb so'radim. aytdilarkishunday bi g'ayri sunnati. Shunday toifalar keladiki, meni sunnatimdan boshqa yo'lni yo'l tutadi. meni sunnatim bo'lgan yo'lni tashlab boshqa yo'l bilan yuradi. Va mening hadi yo'llanmamdan boshqa yo'l bilan yo'llanishadi. Ta'rifu va tunkir. Ba'zi ko'rib juda bu islomdan deysan. Ba'zi ishlarni ko'rib va tunkir, bu narsa islomdan emas deysan. Ya'ni islomdan bo'lgan ishlarni ham ko'rasan, islomga zid bo'lgan ishlarni ham ko'rasan. Yana savol qildimki, bu yaxshilikdan keyin yomonlik bormi? Endi bu yaxshilik tutuni bilan bor ekan. Bundan keyin yana yomonlik bormi? Deysam aytlarki, ha. Du'atun ala abwabi jahannam. Jahannam darvozalarining ustida jahannamga chaqiruvchi kishilar. Kim ularni jahannam darvozalariga chaqirayotganligi ijobat qilsa, qadafuhum fiha, jahannamga uloqtirishaveradi. Men aytdimki, yo Rasululloh, sifhum lana menga shularni bir sifatlab bering, kim ekanligini. Desam aytlarki, qavmun min jaldatina, bizni terimizdan bo'lgan odamlar dedilar. Va yatakallamuna bi alsinatina, bizi tilimiz bilan gapirishadilar. Ya'ni ular islomni inkor qiladigan toifalar emas. Bizi terimizdan bo'lgan toifalar va bizi tilimiz bilan gapirishadi. Ya'ni islom istilohatlari bilan gapirishadi. Shunda aytdimki, "Ya Rasululloh, agar men shu davrni topib qolsam, nima qilishim kerak?" dedim. Musulmonlar jamoasini ushlaysiz va musulmonlar peshvosini ushlaysiz dedilar. Men aytdimki, agar shu musulmonlar jamoasiyu musulmonlar imomi bo'lmasa nima qilaman aytildi shu toifalarni hammasidan chetlan dedilar agarki daraxtni ildizini tishlab bo'lsa ham shu daraxtni ildizini tishlab bo'lsa ham saqlanib qolgin dedilar ya'ni hech bir narsaga aralashma dedilar agar shunday holatni topqasing, hatto o'lim seni topguncha dedilar. Sen mana shu ahdda qolgin dedilar. Bu hadis sharifdan biz o'zimizga shu xulosani chiqarishimiz kerakki, dunyodagi hamma yo'l zalolat. Bunda shak shubha qilmasligimiz kerak. Magar Allohning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari asosidagi yo'l to'g'ri deb bilib olamiz. Bundan boshqa hamma yo'l xato. Bunda shak shubha yo'q deb bilmoqligimiz kerak. Shu birinchi suollarida meni sunnatlarimni yo'lidan boshqa yo'lni yo'l tutishadilar va mening hadi yo'llanmamdan boshqa yo'l bilan yo'l olib ketishadilar mana shu belgilari dedi Qasod shu yerdan boshlanadi dedilar mana bu narsani o'zimizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali bir yomonlik hidi bo'lmagan vaqtda ogohlantirdilar shu yomonlik qiyomatgacha birodarlar bizni kitobi sunnat yo'liga zid yo'llar paydo bo'laveradi shuning uchun bu yo'llar Allohni inkor qilgan yo'llar bo'lsa juda sodda bo'ladi. Biz bilamizki, bu islomga zid yo'l deb. Bu yo'llar tarixda davomiy suratda Alloh subhanahu va taoloni bu haq yo'liga qarshi bo'lgan yo'l avvalda islomga butun to'g'ri qarshilik bo'ldi. Lekin bu to'g'ri qarshilik foyda bermadi. Bunda musulmonlar o'zlarining dinlarini mahkam ushlashdi. Shuning uchun islomga qarshi yo'l birinchi agarchi biz mana shu masjidda o'tirgan bo'lsak ham aytamizki birodarlar birinchi dini islomga zohirda yo'l berishlik bilan bo'lgan yo'ldan ehtiyot bo'lmoqlik kerak islomga zohirdan ba'zi bir ibodatlarga ruxsat bo'lib haqiqiy islomning ma'nosini tushunishlikka qarshi bo'lgan yo'ldan ehtiyot bo'lmoqlik kerak bunda juda ko'p odam haligi tutun bilan ichidagi yaxshilikka aldanatda tutun bilan shu bo'lmay qoladi. Shuning uchun islom dushmanlari aniq bilishganki, islomga qattiq ro'baro qarshi bo'lishlik hech qanday foyda bermagan. Shuning uchun biz har qanaqa yo'lni kitobi sunnatga taqqoslamoqligimiz kerak. Bunga zid bo'lgan yo'l hech kim bo'lishligidan qat'iy nazar botil deymiz. Ikkilanmasligimiz kerak bunda. Bunday yo'l bizning tashqarimizdan paydo bo'lmaydi, birodarlar. Musulmonman degan islom degan nomlar bilan paydo bo'ladi. Islom iymon keltirganimizga o'xshagan islomning buyruqlarini avvaldan tortib oxirigacha bo'lgan hukmlarga iymon keltirmoqligimiz kerak. Va shuni hayotimizga tatbiq qilmoqligimiz kerak. islom ko'rsatmalari asossiz islom ko'rsatmalaridan tashqarida turib islomga amal qilishligini da'vo qilishlik bir kazzoblikdan boshqa narsa emas shuning uchun mana bu hadis sharifni hammamiz o'zimizga bir xulosa chiqarib olishimiz kerakki alloh subhanahu va taolo bizlarni dovdiraydigan xalqlar qilib qo'ymadi alloh subhanahu va taolo bizlarga payg'ambar jo'natdi Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib Qur'oni Karimni nozil qildi va u kishi o'zlarining hadisi muboraklari bilan Qur'oni Karimni izohlab berdilar va u kishidan sahobalar olishdilar. Sahobalar Qur'oni Karimni tushungandaqa tushunamiz va u kishining tobelari, tobeinlar tushungandaqa tushunamiz va bularga ergashgan kishilar asosi tushuntirgan asosda biz islomni tushunamiz. Qur'onni shunday tushunamiz. Bundan boshqa bu Qur'oni Karim va hadis muborakdan boshqa yo'llarni biz albatta ikkilanmagan holatda botil deymiz. Shunday bo'lmoqli. Iymon shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlariga hayot va yo'llarida va hukmlarida biz ko'proq hukmlarini esdan chiqarganmiz mana shu holatlarda hammasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari asosida biz yurmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlari birinchi tavhid bilan boshlangan tavhidni biz davomiy suratda gapirar ekanmiz biror bir suhbatimiz tavhid zikrisiz o'tmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo butun olamni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. وَمَا jinna wal insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi. Payg'ambarlarni Alloh subhanahu va taolo tavhidga da'vat qilishlik uchun payg'ambar qilib jo'natdi. Qur'oni Karim tavhidga eng ko'p ehtimom qilgan masala mavzu tavhid mavzusidir. Va shirkning zararini kishiga butun jamoatlarga shirkning zararini bayon qildi. Va bu shirk dunyodagi halokat sababi deb bayon qildi va do'zaxdagi abadiy qolishlik alloh subhanahu va taolo gunohini kechirmaydi shirk keltirgan kishini deb o'zining kalomida yod qildi استعيذ بالله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون sizdan ilgari deydi alloh taolo muhammad alayhissalomga biror bir payg'ambar jo'natgan bo'lsak vahiy qildikki la ilaha illa ana Allohni yakka ma'bud ekanligini fa'buduni Allohga ibodat qilishlikka buyurdim deydi Alloh taolo. Ya'ni o'zimga ibodat qilishlikka buyurdim deydi Alloh taolo. Biror bir payg'ambarga shu narsa nozil bo'lmagan. Albatta payg'ambar jo'natilingan bo'lsa, shu vahiy keldi, bu vahiy vahdoniyatga chaqirildi, yakka Allohga ibodat qilishlikka payg'ambar chaqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 13 yil Makkada turdilar, xalqlarni yakka Allohga ibodat qilishlikka va la ilaha illalloh kalimasini aytishlikka chaqirdilar. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar dedi. La ilaha illalloh kalimasini arab kishi yaxshi tushunardi. iloh kalimasi ma'bud degani edi. Ya'ni sig'ini ular bu kalimani eshitgan kishilar Allohni inkor qilmasdi, birodarlar. Allohni bor deyshardi. Koinotni, yerni kim yaratgan desa, Alloh deyshardi. Koinotni, yerni kim boshqaradi desa, ular avliyolar boshqaradi demasdi. Ular qutublar boshqaradi demasdi. Alloh boshqaradi derdi. Hozirgi vaqtdagi mushriklardan ko'ra ancha tuzuk ular. Koinot yerni boshqaradigan bu yerda bir qorovulotlar yoki boshqa bir buloq yo boshqa bir daraxt yo bir tog' boshqaradi demasdi. Ular Alloh boshqaradi derdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey odamlar la ilaha illalloh deylar degan kishilar Alloh koinoti yerni yaratgan Alloh koinot yerni boshqaradi deyshardi. Alloh rizq beradi deyshardi. Rizqni boshqa bir tepaliklardan talab qilib kelishmasdi. Allohdan talab qilishardi. Alloh o'ldiradi deb jang qilishardi. Alloh tiriltiradi deyshardi. Biror bir hayvonni oshni ustiga olib kelsa mishiqni olib kelsa bir kishi biz ajdodlarimizdan shunday bo'lgan ekanki bu yengini uchi bilan shunday qilsa tiriltirib yuborgan deyishmasdi ular bu darajada shirkka kirishganmas edi ular ular olloh tiriltiradi deyishardi قل ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله olloh deyishardi mana shu savollarga kim osmon yerdan rizq beradi kim koinoti yerni boshqaradi kim o'likni tirikdan chiqaradi tirikni o'likdan chiqaradi kim sizlarga bu koinoti yerni boshqaradi va hokazo mana shu savollarni hammasiga Alloh deyishardi. Faqul afala tattaqun. shu sifatlarni Allohni Alloh yakka ekanligini tan olib, nimaga ibodatni Allohni o'ziga qilmaysizlar? Shundan Allohdan qo'rqmaysizlarmi boshqa narsalarga ham ibodat qilishlikda? O'zingizlar bilan Allohni o'rtasida vosita qilishlikdan Allohdan qo'rqmaysizlarmi dedilar. Biz buni yaxshi anglashligimiz kerak. Biz Allohni bor deyishligimiz, Allohni rizq beradi deyishligimiz Alloh koinot yerni boshqaradi deyishligimiz bizni jannatga olib kira olmaydi, birodarlar. Bu o'zini so'z. Albatta biz shunday deb tan olamiz. lekin bun bilan birga ibodatni faqat Allohni o'ziga qilmoqligimiz kerak. Mana bu narsa la ilaha illalloh kalimasining ma'nosidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey odamlar, la ilaha illalloh deylar deganlar kishilar mana bunday e'tiqodlari shu darajada edi lekin o'zlari bilan Allohni o'rtasida har xil vositalar qilishgandi bu vositalarga ibodat qilyapmiz bu vositalarni biz yaratuvchi deb tan olmaymiz deyishadi biz bilan Allohni o'rtasida vosita bo'ladi deyishadi shuning uchun mushrik bo'lishdilar shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishmadilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ular o'rtasida jang bo'ldi va shu jangda o'lgan kishilar shahid bo'ldi birodar mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavhid asosida mana qul innama ad'u robbi va la ushriku bihi ahada robbimga duo qilaman dedilar duo ibodatni duo ibodatning mag'zi Rabbimgagina duo qilaman. Arab tilini bilgan kishilar bilib turibdi. Innama ad'u robbi, faqat Rabbimga duo qilaman. Shu kalimani o'zi bilan cheklanmayapti Qur'oni Karim. Va la ushriku bihi ahada. Allohga hech bir narsani sharik qilmayman. Innama ad'u robbi o'zi kalima faqat Rabbimga ibodat qilaman, hech narsani sharik qilmayman degan ma'noni bildiraveradi. Lekin kamoli ta'kid bo'lib va la ushriku bihi ahada kelyapti. shuni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo ayting deyapti e'lon qiling kimlarga ollohni bor deganlarga ollohni rizq beradi deganlarga koinot yerni olloh yaratgan koinot yerni olloh boshqaradi degan kishilarga men Rabbimgagina duo qilaman Rabbimgagina sig'inaman Rabbimga hech bir narsani sharik qilmayman deng ahada kalimasi yana bir diqqatga sazovorki ular sharik qilgan narsalar bizning davrimizdagi mushriklar sharik qilgan narsalardaqa past narsalar emas edi u davrdagi sharik qilingan narsalar katta nuh alayhissalomning davrida yer kurrasi suvni ostida qolib kelib qolib ketgan va shulardan qolgan pokiza avlod ajdodlarning ramzlari edi u ramzlar butlar ular nuh alayhissalom bilan birga kemada salomat qolgan ollohning ulug' bandalari edi mana shularni shakllarni qilib shularni olloh bilan bizni o'rtamizda vosita chunki ular butun najot topgan kishilar deb katta kishilar deb turib sig'inishardi Ahadan, ya'ni ular ko'proq odamlarni sharik qilishgan edi odamlarning eng solihlarni sharik qilishgan edi ba'zilar bo'lsa ahli kitoblar nasorolar Iso alayhissalomni sharik qilgan edi. Yahudlar bo'lsa Uzar alayhissalom payg'ambarlarni sharik qilgan edi. Mana bu narsa buni shuni sharik qilgan kishilarga Rabbimgagina duo qilaman. Hech bir kishini Rabbimga ibodat qilib duo qilayotganimda sharik qilmayman deb e'lon qiling deb Alloh taolo buyurdi. Biz mana bu narsani yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Tavhid bu najot sababidir. agar bu tavhid topilmasa amallar hammasi shirk bo'lib qolsa botil bo'ladi birodarlar agar shirk amali sodir bo'lsa deb muhammad alayhissalomga alloh taolo xitob qilyaptiki amalingizni habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti rasul sollallohu alayhi vasallam o'zlarining tobelarini kichkinalikdan tavhid asosida tarbiya qilardilar amakilarning o'g'li Abdulloh ibn Abbos bu kishi yosh edilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida juda yosh edilar bu kishi. Bu kishi vallohu alam u kishi hech 20 ga bormagan edilar. U kishi 20 ga ham emas, 15 ga ham bormagan edilar. Abdulloh ibn Abbos yosh edilar. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qilmoqchi bo'lib ketganlarida suv olib borganlarida 5 yoshar edilar. Ana kichkinalikdan bu kishiga bir nasihatlarni bittasi ida sa'alta fas'alillah. Bir narsa so'rasang, Allohdan so'ra dedilar. Va ida sta'anta fasta'in billah. Yordam so'rasang, yordam talab qilsang, Allohdan yordam talab qil dedilar. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoshlikdan shunday tarbiya qildilar. Hatto ashoblarni biror bir joyga jo'natsalar, ularni birinchi chaqiradigan narsalari tavhidga bo'lishligini ogohlantiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabarni Yamanga jo'natayotganlarida aytlarki, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله birinchi chaqiradigan narsangiz la ilaha illalloh shahodati bo'lsin kimlarga aytdilar ular bizga tavrot tushgan degan tavrotni yod qilgan tavrotga amal qilyapsiz deb da'vo qilgan ahli kitob ahli ilmlarni oldiga yamanga muozibni jabalni jo'natib birinchi da'vatingiz la ilaha illalloh shahodatiga bo'lsin dedilar ollohni borligini unashardi ular ahli kitobmiz derdi balki quraysh arablarini ular johillar deyishardi mana shunday ilmni davo qilgan kishilarga la ilaha illalloh shahodatini da'vat qilishlik birinchi da'vatingiz bo'lsin dedilar agar hozir biror bittamiz shu xalqlarga ey odamlar la ilaha illalloh deyglar deb payg'ambarlarni so'zini aytsak biz hali la ilaha illalloh demayapmizmi deydi Ya ayyuhannas la ilaha illalloh ey odamlar la ilaha illalloh deyglar degan kalimani aytadigan bo'lsangiz biz hali la ilaha illalloh demayapmizmi deydi biz la ilaha illalloh kalimasini hayotga tadbiq qilishlikka chaqirmoqligimiz kerak shahodat kalimasiga yana bir to'xtalib o'tamiz birinchi da'vat qilgan narsangiz la ilaha illalloh shahodati bo'lsin guvohlik deb nimani aytamiz bir kishi guvohlik bersa uning guvohlik turishligi guvoh bo'ladigan bo'lsa uning masalan mo'minligiga turishligi dalolat qilishligi kerak yoyinki uni o'g'rimasman desa uni o'g'rimaslikka guvohlar guvohlik berishligi kerak shu guvohlik bu tilni o'zi bilan bo'lmaydi bir kishi o'zi haqiqatda o'g'ri bo'lsa o'g'ri emasman deyishligi bilan guvohligi o'tmaydi birodarlar guvohlik degan so'z uning har bir harakati shu aytayotgan so'ziga guvohlik bo'lishi kerak demak la ilaha illalloh kalimasini aytsayu duoni boshqa narsaga qilsa Bu guvohlik emas, birodarlar. Buni turishligi la ilaha illalloh demayotgan odamga guvohlik beradi. La ilaha illalloh desa-yu, o'zi sig'iniladigan ma'bud yakka desa, nasrni boshqa narsalarga qilsa, bu la ilaha illallohga bo'lgan shahodatning aksidir. La ilaha illalloh desa, yordamni boshqadan so'rasa, bu la ilaha illallohning aksiga bo'lgan shahodatdir. o'zi la ilaha illalloh desa la ma'buda illalloh sig'iniladigan zot yagona desayu hukm ollohni hukmini qabul qilmasdan ollohni hukmi endi zamonga muvofiq bo'lmay qoldi desayu bashar hukmini qabul qilsa u la ilaha illalloh degan so'zi u aytayotgan so'ziga aksdir bu shuning uchun biz tavhid degan ma'noni shunday tushunmoqligimiz kerak Allazina amanu va lam yalbisu bizulmin ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Iymon keltirgan kishilar iymonlarini zulmga aralashtirmaganlar bularga haqiqiy xotirjam bo'lgan kishilar oxiratda to'la xotirjam bo'lgan kishilar shular va hum muhtadun dunyodagi haqiqiy hidoyatlangan kishilar shulardir. Bu oyat nozil bo'lganda Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, musulmonlarga bu juda og'ir bo'ldi. Chunki oyatning zohiriy ma'nosi iymon keltirgan kishilar iymonlarini zulmga aralashtirmagan bo'lsa. Va qolu musulmon ashoblar aytishlarga ayyuna yazlimu nafsahu. Bir zulm qilmagan odam bormi? Albatta hech bo'lmasa o'ziga zulm qilgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ليس ليس ذلك انما هو الشرك الم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bu zulmdan murod bu yerda shirk dedilar mana luqmon o'zlarining o'g'illariga nasihat qilganlarida ey o'g'ilcham ollohga hech bir narsani sharik qilmang shirk bu katta zulmdir deydilar Shirk demak katta zulm. Iymon keltirib iymonlarni shirkka aralashtirmagan kishilar haqiqiy oxiratda xotirjam bo'lgan kishilar, hamma qo'rquv g'amginlikda turganda bular xotirjam bo'lgan kishilar va hayotdagi haqiqiy hidoyatdagi bo'lgan kishilar shulardir. Ba'zi vaqtlarda birodarlar shu shirk haqida kishilarni faqat Alloh subhanahu va taologa sig'inishlikka, Allohdangina madad so'rashlikka, Allohdan ko'ra yordam Allohdangina yordam so'rashlikka va Allohgagina qurbonlik qilishlikka, Allohgagina nazr qilishlikka shu ibodatlarning hamma turlarini Allohni o'zigagina qilishlikka chaqirilgan vaqtda odamlar bizi tarafdagi kishilar ko'proq Shayx Abdul Qodir Jiloniyni ko'proq misol qilishadilar. Bu kishilarning kitoblarini bittalari ham ko'rishgan emaslar. Agar Abdul Qodir Jiloniyni u kishining tavhidga bo'lgan chaqiruvlarini agar o'qishganlarida, u kishining mashhur g'uniya kitoblari bor. To'la tavhid bilan to'la. Faqat u kishi yakka Allohga ibodat qilishlikka o'rgatganlar. Va Al-Fathur Robbani degan kitoblari bor. al-fathur Rabbani kitoblarida ham faqat bir Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlikka chaqirganlar. Al-Fathur da keltirgan bir so'zlarni o'qib bermoqchiman. Chunki bizning tarafimizda hamma kishilar bu kishiga sig'inishlikni ibodat deb islom deb biladi. Bu kishi Albatta qiyomatda bu kishini oldida javob berishadiki, bunday narsani Abdul Qodir Jiloniy bunday so'zlarni aytishlikdan pokdir. robbaniydagi so'zlardan ollohdan so'ranglar boshqadan so'ramanglar ollohdangina yordam so'ranglar boshqadan yordam so'ramanglar dedilar abdul qodir jiloniyni so'zlari al fathur robboniyda بأي وجه تلقاه غدا وأنت تنازعه في الدنيا معرض عنه مقبل على خلقه مشرك به تنزل حوائجك بهم وتتكل بالمهمات عليهم ارفعوا الوسائط بينكم وبين الله فإن وقوفكم معها هوس لا ملك ولا سلطان ولا غنى ولا عز إلا للحق عز وجل كن مع الحق بلا خلق voy qurib ketgur dedilar voy holingga boy seni dedilar qaysi yuz bilan ertaga robbingga ro'baro bo'lasan sen bo'lsa dunyoda Rabbingni hukmini qilmasdan turib va Rabbingdan yuz o'girib Rabbingni xalqiga qarab, ya'ni qaraganing Rabbingga shirk keltirib, hojatlaringni xalqqa tushirib, qanday Rabbingga ro'baro bo'lasan? Va u muhim ishlaringda xalqqa suyanib turib, qanday Rabbingga ertaga ro'baro bo'lasan? oshkor gapirgan ekanlarki so'zlarini buni bir tavil olmasin deb o'zinglar bilan ollohni o'rtasidagi vositalarni ko'taringlar dedilar yo'qotinglar bularni dedilar chunki bu vositalar bilan sizlarni turishinglar havas ya'ni ma'nosizlikdir bu podshohlik ham Allohdan boshqaga emas Sulton ham Allohdan boshqa emas. G'ino, haqiqiy g'ino va azizlik ham Haq azza va jalladan boshqa emas. Sen haq bilan bo'l. Har bir ishda Alloh bilan bo'lgin. Xalq bilan bo'lmagin degan ekanlar. Ya'ni hojatlaringni haqqa tushirgin, xalqqa tushirmagin degan ekanlar. Mana Abdul Qodir Jiloniyning so'zlari. Bu yerda shu so'zni ham aytib o'tishimiz kerakki, insonlar qodir bo'lgan narsalarda takror aytamiz, odamlar qodir bo'lgan narsalarda odamlardan tirik kishilardan ro'baroyizda turgan odamlardan yordamlanishlik, yordam istashlik bu shirk emas bu. asli bu yaxshi ishlarda yordam talab qilishlik bir biriga yordamlashish ya'ni o'rtoqlashish alloh subhanahu va taoloning buyrug'idir va taavanu alal birri vat taqva va la taavanu alal ismi val udvan yordamlashinglar yaxshi taqvo ishlar ustida gunoh ishlar ustida yordamlashmanglar ya'ni taovun boshqa isti'onat boshqa isti'onat yordam talab qilishlik inson qodir bo'lmaydigan ishlarda Allohdan talab qilinadigan yordamlarni odamdan talab qilishlik bu isti'onat shirkdir bu. Taovun men qodir bo'lmagan narsaga siz yordam berishlik, siz qodir bo'lmagan narsaga meni yordam berishligim. Bu taovun Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz ma'murmiz bu narsaga. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Vallohu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Imom Muslim rivoyatlari. Alloh bandaga yordam beradi, modomiki banda birodariga yordam berib yursa. Mana bu yordam berishlik bu haqda hadislar hammamizga bu ma'lum mana. Darsimizda savollar bo'lganligi uchun men ba'zi bir savollarga javob berishlik bilan ham o'tkazib yurmoqchi edim. Ba'zi birodarlar Qur'oni Karimdagi payg'ambarlar qissalari bayon qilinayotgan ba'zi narsalarni o'qishlik natijasida qalblari taskin topmaganligi sababli ba'zi savollar qilishdi. Bu savol shunga bizni ko'rsatdiki, shuni aytishligimiz hozirgi vaqtda birodarlar arab harflari bilan chiqarilmayotgan kitoblar ko'plari hech kim islom kishilari buni tekshirish, tekshirishlikdan chetda bo'lganligi uchun kitob sunnatga zid bo'lgan bedagi ko'p tagi bo'sh bo'lgan kitobchalar ko'payib ketganligi uchun hamma kitobni qalbiylar taskin topgan, kitobi sunnatni bilgan, Qur'oni Karimning ma'nolaridan xabardor bo'lgan, hadis sharifni xabarlardan hadisning ma'nolarida xabardor bo'lgan kishilarga ko'rsatishlik natijasida o'qimoqlik kerak birodarlar shunday mana ko'pchilik agar shu narsani men o'qiganim yo'q o'qiganlarni xabari bo'yicha qur'oni karim qissalaridan dovud alayhissalomning qissasi haqida juda bir u kishini haqida nihoyat darajada hech kitobi sunnatga to'g'ri kelmaydigan u kishining ulug' payg'ambarligiga to'g'ri kelmaydigan so'zlarni bayon qilinganligini aytishdi bu narsa shuni ko'rsatadiki bu faqat hozirgina emas birodarlar bu arab tilidagi hatto tafsirlarning ko'pida ham hali o'zbek tilidagi emas arab tilidagi tafsirlarning ko'pida ham odamlar biz ko'p narsani noto'g'ri bir tafsirlar orqali tarqatilganligi buni Qur'oni Karimning ruhini, hadisi muborakni ruhini bilgan kishilar ajratib olishadi. Biz Qur'oni Karimga nisbatan Qur'onni Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lganligiga iymon keltiramiz biz qanday hurmatda bo'lmoqligimiz kerak qur'on oldidagi vazifamiz nima birinchi haqiqiy tilovat qilmoqligimiz kerak abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytgan ekanlarki الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به mana shu oyatda ya'ni ahli ilmlar Qur'onni haqiqiy tilovat qilishadi. Bulargina haqiqiy Qur'onga iymon keltirgan kishilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, "Vallazi nafsi biyadihi إن حق تلاوته أن تحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki ya'ni ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki allohga qasam ichib aytamanki haqiqiy qur'onni tilovat qilish qur'on halol degan narsani halol deb isbot qilish harom degan narsani harom deb isbot qilish va qur'on nozil qilingandek tilovat qilmoqlik va biror kalimani o'rnidan o'zgartirmaslik ya'ni ma'nolarini o'zgartirmasdan bayon qilishlikdir va Qur'on o'zi ta'vil qilgan uslubdan boshqa ta'vil bilan ta'vil qilmaslikdir degan ekanlar. Qur'onni biz tushunmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushungandek va sahobalar rizvonullohi alayhim tushunganlardek, salafi solihlar tushungandek tushunmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni so'zlari bilan, fe'llari bilan bayon qildilar. Biror bu biz o'zimizcha jur'at qilmasligimiz kerak birodarlar dunyo va oxiratning saodatini o'z ichiga olgandir qur'onga amal qilishlarning bittasi iqroul bihi va la ta'kulu bihi qur'onni o'qinglar qur'onga amal qilinglar amal qilishlikni birinchi belgisi qur'on bilan bir narsa topib yemanglar ya'ni qur'onni sotmanglar boshqa hadis shariflarda bir qavmlar keladiki qur'on bilan qur'onni sotib yeydiganlar keladi degan hadis muboraklar bor birodarlar birinchi amalning birinchisi qur'onni sotib bir narsa yemanglar dedilar shuning uchun ham mana shu yerdagi Davud alayhissalom haqida bo'lgan surai sobda Sodda bo'lgan Qur'oni Karimning so'zma-so'z tarjimasini ma'nosining tarjimasini bir aytmoqchimanki, bir qisman shu salafi solihinlarni o'zini shu Qur'on ruhi, Qur'onni o'zi bilan tafsir qilinsa, Qur'on tushunarli bo'ladi. Mana bu yerda avval yomonlikni aytilmasa yaxshilik tushunilmaydi birodarlar shunday bo'lganki dovud alayhissalom haqidagi bu yerdagi tafsirlar nauzu billah yomonlikni aytilmasa yaxshilik tushunilmasliganligi uchun bayon qilamiz dovud alayhissalomning to'qson to'qqizta ayoli bor deb u kishining bir jangga bir kishini lashkar boshliqlaridan bittalarini ayollarini hatto yuvayotgan vaqtda ko'rib, u kishining lashkar boshliqlarini jangga jo'natib, jangda o'lganlardan keyin buni olgan degan so'zni shu oyatni tafsirida hozirgi vaqtda ham undan ilgarigi vaqtlarda ham ba'zi bir bosh Isroiliyotil yahud yahudlarning to'qimalarini asosida bo'lgan tafsirlarga suyanib qolgan kishilar shunday bayon qilishgan. Qur'oni Karimda bu narsa yo'q, birodarlar. Qur'oni Karimdan qanday qilib buni makr bilan uni bayon qilishgan. Mana bu videodan biz hozir o'zimiz bayon qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Davud alayhissalomga har bir payg'ambarga o'ziga xos bir xususiyatlar berganga o'xshagan bu kishiga Alloh taolo tog'ini bo'ysundirdi. Kuchlarni bo'ysundirdi. Bu kishi qushlar bilan tog'lar bilan xuddi butun mavjudot bilan alloh subhanahu va taologa tasbih aytadilar bu kishi katta juda ham ibodatli kishi edilar hayotlarini oyat mazmunidan shuni bilamizki bir qismi faqat alloh subhanahu va taoloni o'ziga ibodat qilib mehrobda ibodat qilardilar bir qismini xalqni hojatlarini bajarishlikka va ular o'rtasidagi kelishmovchilikni ajratib hukm qilishlikka bag'ishladilar. Bu kishiga Alloh subhanahu va taolo biz hikmat berdik deb maqtaydi. Wa shaddadna lahu mulkahu va ataynahu al-hikmata va fasla al Biz u kishiga mulk berdik, podshohlik va hamda hikmat berdik, har bir narsani hal qiladigan va fasla al-xitob tezda eshitilgan so'zni hal qiladigan ilm berdik deyapti Alloh taolo. Lekin inson har qancha ilmlik bo'lsa ham har qancha odamlarni o'rtasida hukm qilishlikka qodir bo'lsa ham inson bo'lib qolaverishligi uchun alloh subhanahu va taolo imtihon qildi hal أتاك nabaul khasm? rasululloh sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo sura sodda sizga bu hasm husumat xabari keldimi sizga mihrobni tasavvura devordan shunday tushishligini aytadi mihrobda ibodat qilib turgan vaqtlarda bu kishi devordan shunday tepadan mihrobga tushdi husumat qilib kelishmagan kishilar izdaqalu ala davuda Davud alayhissalomni oldiga kirishdi minhum qo'rqib ketdilar ya'ni mehrobda ibodat qilib turganlarida bu kishini oldilariga hech kim kirmasdi to'satdan kirganligidan bu kishi qo'rqib ketdilar ular aytishdi qo'rqmang deyishdi Xosmani bag'o ba'duna ala ba'din. Birda ba'zisi ba'zisiga tajovuz qilgan ikkita husumatchi. Ya'ni biz ikkita husumatchimiz bitamiz bitamizga tajovuz qildi. Fahkum baynana bil haqq va la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Biz o'rtamizda haq bilan hukm qiling. Unaqa to'g'ri yo'lga o'llang, har xil tarafga yurmang. To'g'ri bilan haq bilan hukm qiling o'rtamizda deyshti. إن هذا أخي له تسع ve tis'una na'ca ve liye na'letun dedi. Gapirayotgan kishi. 99 ta buning na'ja qo'yi bor edi. Meni bitta qo'yim bor edi. Faqala Shu 99 ta qo'y bo'lib turib, meni bitta qo'yim bo'lib turib, meni shu qo'yini menga berasan dedi. shu qo'yingni kafolati menda bo'lsin ya'ni menga berasan dedi fil xitob berasanlar deb qo'ymasdan xitobda meni qattiq men bilan tortishdi qattiq gapirdi berasan deb mana shu soatda agar sizga shu hukmni shunday olib kelsa shu vaqtda g'azabingiz keladi ey noinsof to'qson to'qqizta qo'ying bor ekan buni bitta qo'yi bor ekan nahotki sen shu to'qson to'qqizta qo'yingni ustiga shu qo'yni ham olasanmi deydi deb shu vaqtda insonning g'azabi kelib ketadi. Inson borki, bunga albatta haq shu bitta qo'y bor odamniki deb biladi. Har qanaqa hukm qilgan odam. Chunki odamlar mazlum tarafida turishlik bilan odatlanib qolganmiz. qola Davud alayhisalom laqad ila Seni bitta qo'yingni o'zini qo'yiga qo'shib so'ragan bu senga zulm qilganligida shak shubha yo'q senga qat'an zulm qilibdi shiriklarni ko'pi bir biriga tajovuz qiladi haqiqatda shunday birodar dunyoviy sohada yer kurrasida bir sherik yo'q ko'ring sheriklar bir biriga zulm qiladi shuning uchun dunyo xususida sherik bo'lgan odam albatta ajralib ketadi Nima uchun? Sherik bo'lgan odamlarning ko'pi, mana Qur'oni Karim va inna kaseeran minal xulato shariklarni ko'pi la yabghi ba'dhum ala ba'd bir-biriga zulm qiladi. ladina amanu iymon keltirib amali solih qilganlar bundan mustasno. Bular zulm qilmaydi. Va qalilum mahum. Ular juda kam zulm qilmaydiganlar. Shunday hukm qilib turganlarida oyatning oqimi shuni bildiradiki, ular g'oyib bo'lishdi. Bular Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan farishtalar edi. Ikkovlari Alloh subhanahu va taolo mana bu Qur'onda vazonna Davud annama fatannahu. Davud bildiki biz buni imtihon qilganligimizni bildi deyapti Alloh taolo. Bu voqea imtihon edi. Annama fatannahu. imtihon qilgan edik deyapti Alloh taolo. Ya'ni ey Davud ma'nosi siz har qancha xitobni shunday hal qiladigan ilmga ega bo'lsangiz ham ehtiyot bo'ling ko'rinishi zohir bo'lgan narsadan qarab hukm qilib qo'ymang ba'zi bir ko'rinishi qattiq katta zohiri zulm bo'lgan narsalar bo'ladiki lekin haqiqatda zulm bo'lmaydi dovud alayhissalom bu yerda ikkinchi hasmni ham hukm quloq solishlari kerak edi u gapirgandan keyin to'qson to'qqizta to'yi bor odamga ham so'z berishlari kerak edi. Bu kishi so'z berishdi, zohirda chidanmasdan bu zulmni eshitdilarda, gapirganlaridan keyin g'oyib bo'lishdilar. Bildilarki imtihon aka Alloh tarafidan imtihonligini bildilar. Fastagfiru Rabbilariga tavba qildilar. Va ruku qilib shu yerda yiqildilarda Rabbim hozirgi hukmdagi xatoyimga istig'for aytaman deb yiqildi. Alloh subhanahu va taolo fa'l bilan keltirgan fa'farna lahu zalik. Shu vaqtda gunohlarni kechirdik. Fa arab tilida darrov kechirdik degan. Ya'ni inson gunohini bilib xato qilishligi bilan xatosini bilishligi bilan tavba qilsa, shu vaqtda gunoh kechiriladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo shuni bildirdiki, har qanday ko'rinishda zulm bo'lgan narsa bo'lsa ham o'zi qoida shu ediki ikkinchi taraf ham gapirishligi kerak edi ikkinchi tarafni gap berilmasdan bu yerda bo'lganligi bilan shu kichkina bir xatoni alloh subhanahu va taolo shuni katta bir xatolarga sabab bo'lib qolishligi uchun bildirdi imtihon qildi mana bu narsa qur'oni karimda bizga bayon qilingan narsa bu yerda yahudlarning to'qimalari asosida bayonlarga aldanib qolgan hozirgi vaqtdagi kishilar bu zalolatga ketadi shuning uchun biz to'la bir tushunmoqligimiz kerak mana bu qur'oni karimning o'zini bayoni bizga bu yerda hech dovud alayhissalomni alloh taolo ne'mal abdu innahu alloh qanday yaxshi bandam bu deyapti ollohga qaytuvchi inobat qiluvchi bandam deyapti agar bunday amalni hali aytgan amalimizni to'qson to'qqizta ayoli bo'lib bunday uning lashkar boshlig'ini jangga jo'natib u o'lgandan keyin buni kiyimsiz holatda buni ko'rdi degan so'zni agar hayoti bo'yicha din bilan kurashgan odam qilsa ham martabasi pastlaydi uni bu dovud alayhissalom birodarlar ollohning ulug' payg'ambari sulaymon alayhissalomning dadalari alloh subhanahu va taolo mening qanday yaxshi bandam deyotgan zot bu kishi alloh subhanahu va taolo men Bu kishiga hikmat berdim degan zot. Mana bu haqiqiy narsani yozgan kishilar bilmasa istig'for kerak. Bilib yozgan bo'lsa dindan chiqishligida shak shuba yo'q, birodarlar. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni ga bo'lgan odobimiz Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilamiz. Keyin hadisi muborak bilan tafsir qilamiz. Sahobalar so'zi bilan tafsir qilamiz. Tobiinlar so'zi bilan tafsir qilamiz. salafi solihlar umuman shular tushungandek tushunamiz qur'onni ra'yimiz bilan tushunmaymiz xususan qur'onni yahudlarning to'qima isroiliyotlari bilan tushunmaymiz birodarlar bu xatar yo'l bu qur'onni alloh subhanahu va taolo qur'on va hadisni qur'onni lafziniyu ma'nosini saqladi hadisi muborakni saqlab sahih hadislarni bayon qiladigan ulamolarni alloh taolo yaratdi Shuning uchun mana bu Qur'onning bizga bayoni. Bu biz shunda xulosa chiqaryapmizki, Qur'on bizga hidoyat bo'lib, har qanday ko'rinishlikda zohiri shunday bo'lgan zulm bo'lgan narsa to'g'ri bo'lavermaydi, birodarlar. Mana masalan bizni o'zimiz o'rtamizda juda ko'p kambag'alparvarlik bor. Chunki biz kambag'alparvar bo'lgan falsafada o'sganmiz. Nima uchun doim haqiqat kambag'alda bo'laveradi? bir odam haq badavlatdami kambag'aldami bilmaymiz biz doim kambag'alni yonini olishlik ham xato xuddi boyni yonini olishlik xato bo'lganga o'xshagan biz haqni yonini olmoqligimiz kerak ko'rinishda juda ko'p zulm bo'lgan narsalar borki tekshirib qarasangiz masalan bir odam och yalang'och hech narsasi yo'q juda oddiy narsalari bor bir odam juda badavlat halol kasb bilan topgan shu odamni ikkita odam kelsagin mana shu odam meni uyimga kirib o'g'irlik qildi desa buni hech narsasi yo'q ekan qanaqa qilib o'g'irlik qilgan bo'ladi seni hamma narsang bo'lsa deyishimiz noto'g'rida shu o'g'ridir o'sha shuning uchun har bir narsani biz avvalo maqsaddan boshqa tarafga yurdik biz qur'oni karimni mana bu to'g'ri o'zini qur'on bilan tushunmoqligimiz kerak mana bu yerda alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni davomida ey dovud Biz sizni yerga xalifa qildik. Odamlar o'rtasida haq bilan hukm qiling, havoga ergashmang. Havoga ergashishlik Allohning yo'ldan adashtiradi sizni. deb mana bu oyatlarni keldiki, demak, yer yuziga xalifa bo'ladigan kishi bu xalifa ya'ni inson u bir tarafdan gapni eshitib hukm qilishligi xato edi. Agarchi u taraf haqqa o'xshab tursa ham. Mana bu oyatning ma'nosi shu. mabodo shunday bu gapni men savol qilinishlik munosabati bilan shuni aytmoqchimanki birodarlar xolis gap bu har bir o'zbekcha kitoblarni hammasini agar ko'nglinglarda shubha bo'lishligi bilan avvalo shunday ulamolarni qalbinglar taskin topgan odamga murojaat qilmoqliginglar kerak qalbinglar taskin topgan odamdan kitobi sunnatni bilgan odamdan tekshirib olishlik kerak هما bizga tavhid aqidasini nasib qilib shu tavhid aqidasi bilan o'tib ketishlikni alloh taolo hammamizga nasib qilsin وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين